aix kai aigo boscos aigo boscos tas aigas anekaleito prosten mandran mia de exauton auton hupeleifthe duti boscomene ripsas do poimen petran toceras autes cateaxen heustogesas edu soopei deten aiga me ei pe in tuto toe despotel. Hede eipen, can ego sio peso, pos crupso, prodelon gar esti pasi toceras mu che clasmenon. Hoti, tes aitias prodeelu uses, dunaton tauten calypsae.